Բոլորովին վերջերս Արցախում տեղի ունեցավ փոսեփական բիզնեսը Հայաստանում գրքի շնորհանդեսը, ինչը շատ ողջունելի է, բայց մի փոքր բացենք փակագծերը եւ ասենք ինչու նաեւ Արցախում։ Դե իհարկե գրքի վերնակիրը արդեն փոսեփական բիզնեսը Հայաստանում իր ուցել գաղափարը տալիս է, ես Արցախը նույնպես դիտարկում Հայաստանի մասը տեսակետից, որովհետեւ եթե ասում սեփական բիզնես Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, նաեւ ինչու ոչ Ստեփանակերտում, այդ տեսակետից ուղղված է ամբողջ հայ հասարակության այդ բիզնեսը ու հայկական բիզնեսին ադապտացված գիրք է, որի նպատակն է սկսնակ բիզնեսմեններին եւ այն ձեռներեցներին, ովքեր արդեն սկսել են իրենց բիզնեսը, բայց դեռ կարիք ունեն խորհրդի աջակցության, այդ թիրախներին լրացուցիչ տեղեկատվություն տալ, գործիքներ տալ, խորհուրդ տալ, թե ինչպես պլանավորել, ինչպես կազմակերպել, ինչպես կառավարել եւ ինչպես զարգացնել իրենց բիզնեսը։ Փոքր ծանոթացել եմ ներքին անկեսպասած եւ դուք նաեւ տեսքերի միջոցով եք փորձում սկսնակ գործարարներին ուղղորդել եւ ինչը հոգեբանորեն նաեւ մեծ աջակցություն է, ինչու որոշեցիք այդ տարբերակը։ Գրքում բազմաթիվ գործիքներ կան, որոնցից մեկը ձեր նշած տեսքերն են, Բլոկի կառուցվածքը ընդհանրապես այնպեսին է, որ բաղկացած է 4 հիմնական մասերից, ինչպես եւ արդեն նշեցի, պլանավորման փուլը, կազմակերպման փուլը, կառավարման փուլը եւ զարգացման փուլը, եւ գրքի առաջին գլուխը հենց վերնագրված է եւ վերաբերում այն թեմային արդյոք ես ձեռներեց եմ։ Տնտեսների միջոցով փորձում ենք հասկանալ մարդու դերակատ իրական հմտություններ, ունակություններ, զիրք, ունի թե ոչ։ Այդ տեստերը ուղղակի գործիքներ են, տեստերի արդյունքները կարող են ենթադրությունից բացասական լինել, բայց դա չի նշանակում որ մարդը կարողությունները չունի, որովհետև ամեն տեստ իր յուրահատկությունները ունի։ Տեստերը ընդհանրապես լրացուցիչ անգամ դու քեզ ճանաչել, լրացուցիչ անգամ ստուգել, արդյոք այս կետը արվում է թե ոչ։ Արդյոք այստեղ ես ունեմ հնարավորություններ զարգացնելու հմտությունները թե ոչ։ Բայց բացի տեստերից բազմաթիվ այլ գործիքներ կան, մենակ կան գործիքներ, թե ինչպես կառավարել ստուգած հերթիկներ կամ գործիքներ կոնկրետ ճուպայական հետազոտությունների վերաբերյալ։ Այսինքն այդ գիրքը բաղկացած է թե պրակտիկ խորհուրդներից, թե պրակտիկ գործիքներից եւ ամենա կարևորը բաղկացած է ներառված է գրքի մեջ 200 հայկական բիզնեսների օրինակներ, որոնք այսօր աշխատում են, այսօր գործում են, հաջողություններ ունեն ու ընթերցողի համար կոնկրետ օրինակ է, թե ինչպես Հայաստանում կարելի է սկսել եւ զարգացնել սեփական բիզնեսը։ Պարոն Գևորգյան, սա 4-րդ հրատարակությունն է 2000 թվականին, ինչպես դուք եք նշել, լրամշակվել է եւ նոր տպագրություն է։ Այս 4-րդ հրատարակության մեջ այն բոլոր նյութերն են զետեղված, ինչ այդ որ եղել էին։ Շատ լավ հարց է, որովհետև մի կողմից ինքը չորրորդ հրատարակությունն է, որովհետև այս գրքից առաջ եղել է 3 այլ գրքեր, ինչպես սկսել սեփական բիզնես Հայաստանում վերնագրով 2000, 2003 եւ 2010 թվականներին հրատարակվել են այդ գրքերը։ Այս գիրքը կարելի է ասել տրամաբանական շարունակությունն է, բայց վերնագիրը փոփոխության ենթարկվեց, որովհետև ես մինչև 4 հրատարակություն անելը, ուրեմն սոցիալական ցանցի միջոցով կապ հաստատ հաստատեցի ընթերցողների հետ եւ խորհրդի կարգով խնդրեցի աջակցել գաղափարներ տալ գրքի վերնագրի վերաբերյալ ու մեծամասնությունը այն մտքին էր, որ արդեն հարցեր տալու ժամանակները ավարտել են, ավարտված են, գործողությունը պետք անել։ Այդ գործողությունն էլ ինչպես էր, ասենք, մարդիկ մտածեն սեփական բիզնես սկսել, թե ոչ, ինչպես սկսել միանգամից կտրող կոնկրետ քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում։ Գրքի վերնագիրը այդ առումով փոխվեց եւ բովանդակային բավականին մեծ այս փոփոխությունները, հա, որովհետև նախին հրատարակությունները հիմնականում ուղեցույցեր էին։ Սա պրակտիկ նյութ է ամբողջովին։ Եվ այդ տեսակետից որոշում կայացվեց նաև մի քիչ դասական ոճից անցնել նաև զուտ անձնական խոսակցության։ Ես նույնիսկ գրքի մեջ դու եմ խոսում ընթերցողի հետ եւ ընթերցողին ասում դու այսպես արա դու կարող ես անել սա, եթե դու այսպես եւ այլն։ Այսինքն զրույց ստացվեց։ Դասական ոճից փոխեցի զրույցի տարբերակի որը ուրեմն ցույց է տալիս պրակտիկան, այսօրվա իրականությունը, որ այդ տարբերակը աշխատեց ու մարդիկ ավելի սիրով ընդունեցին դա։ Պարոն Գևորգյան, այսօր այնպիսի դարաշրջանում ենք ապրում, որ թերևս մեզանից յուրաքանչյուրը ուզում է զբաղվել դիսկը Սա հա, յուրօրինակ մի գիրք է, որը խթանում է թերևս սկսնակ գործարարներին, ասենք ես ինքս էլ ուզում եմ զբաղվել բիզնեսով եւ իմ անունից եմ խոսում, ու նաեւ ցույց տվեց փոքր բացահայտակագծերը ընթերցողների անունից, ովքեր շատ տպավորված են ու համար ուղեցույց է այդ գիրքը։ Ձեզ մոտ ինչպես եղավ այդ մտահղացումը։ Ինչու՞ն է բանը, ասենք ես միշտ այն մտքին եմ եղել, Facebook-յան էջում բազմաթիվ անգամ գրել եմ այդ մասին, որ ասենք 3 միլիոն հայ հայ 3 միլիոն ձեռներ է։ Յուրաքանչյուր հայի մեջ նստած է ձեռնակատիրական հմտությունները, ձիրքը, կարողությունները, միայն դաշտ է պետք դա իրականացնելու համար, ցանկություն է պետք եւ գործողություն է պետք դա անելու համար։ Հիմա այդ հնարավորությունները կան, ու շատացրեն հնարավորությունները Օրինակ, նույնիսկ աշխատանք ունեցող մարդը կարող է ունենալ զուգահեռ իր սեփական բիզնեսը։ Տարբեր ցանցերի միջոցով, ինտերնետի հնարավորությունները օգտագործելով, մասնավորապես Facebook-ում edge բացել, վաճառել ընդհանրեն քրինական պիտույտներ։ Կամ Amazon.com-ում խանութ բացել, վաճառել հայկական արտադրանք այլ երկրներին։ Իսկ նստած Ստեփանակերտում դու կարող ես վաճառել հայկական գրքեր, սուվենիրներ եւ այլն Նոր Զելանդիայում, Ավստրալիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն հնարավորություններս գլոբալիզացիա, ինտերնետ, սահմանների վերացում այնպիսի մեծ շանսեր են տալիս մարդկանց, որ կամայական մեկը կարող է զբաղվել բիզնեսով։ Ու բիզնեսը, ասենք, մի մասով արդեն անցել է վիրտուալ աշխարհ ծրագրավորման ոլորտում, այլ ոլորտներում։ Մարդիկ բացում են վեբկայքեր, վաճառում են արվեստի գործեր։ Մարդիկ բացում են Facebook-յան էջեր, վաճառում են ասենք արսանանեկան ծառայություններ։ Հնարավորությունները բազմաթիվ մեծ են, մնում է միայն ցանկություն, բայց ցանկությունից ավելի կարևոր նաև գործողություն, որովհետև ես ասում եմ 3 միլիոն հայ 3 միլիոն ծերներից, որոնց 90%-ը երազում է ունենալ, 10%-ն է գնում գործողության։ Եվ գնում է գործողության նաև շահում է։ Պարոն Գևորգյան, դուք նաև գրքում զգծվել եք արտասահմանյան գործարարների որոշ օրինակներ, ինչու՞ չէ, նաև ցանողների որոշ օրինակներ, ինչ ունի հայը սովորելու արտասահմանցի գործարարի։ Շատ բան ունենք սովորելու բիզնեսի կառավարման տարբեր ոլորտներում, դա կլինի մարքեթինգ, դա կլինի մենեջմենթ, ֆինանսներ, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, շատ-շատ բան ունենք սովորելու ու ձեռներեցի հիմնական հաջողության գրավականն է անընդհատ սովորելը։ Թե արտասահմանցի, թե տեղացի, իհարկե ես կարևորել եմ տեղական օրինակները ու ներառել եմ 200 տեղական հայկական բիզնես օրինակներ, նպատակս եղել է, որ ցույց տամ, որ իսկապես հնարավոր է Հայաստանում բիզնես սկսել, որտեղ մեծամասնությունը կարծում է, որ հնարավոր չէ, որտեղ կան սահմանափակումներ, կան խոչընդոտներ եւ այլն։ Բայց խոչընդոտը դա ինչ է, խոչընդոտը դա ընդամենը հաղթահարել է պետք։ Հաջողակ եւ անհաջող մարդու տարբերությունը, անհաջող մարդը որ հանդիպում է խոչընդոտի, ասում է վերջ, սա վերջն է։ Հաջողակ մարդը հաղթարում է խոչընդոտը, գնում է առաջ։ Այդ տարբերակով շատ բան ունենք իհարկե սովորելու եւ դեռ պետք է սովորենք։ Ուղղակի իմ հույսս ակնկալի ալիքս, երազանքս այն է, որ ինչ որ մի պահ կա, արդեն արտասահմանյան ընկերությունները, ղեկավարները, ձեռներեցները սովորեն հայ ձեռներեցներից։ Ես հուսով եմ եւ համոզված եմ, որ այդ օրը գալի է, որ մեր ձեռներեցները լավ օրինակ են հանդիսանալու, ու չնայած հիմա նաեւ արդեն կետային օրինակներ, մի քանի օրինակներ ունեն, որ հայկական ընկերությունները լուրջ հաջողություններ են հասնում միջազգային հարթակներում։ Ich habe mich nicht mehr so gut gefühlt, wie ich mich vor einigen Jahren gefühlt habe. Ich habe mich nicht mehr so gut gefühlt, wie ich Քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում գրքի հեղինակ Սամվել Գևորգյանը։ Ինչով ես զբաղված։ Ես ունեմ, կառավարում եմ իմ խորհրդատվական եւ տրեյնինգային ընկերությունը BSC բիզնեսի աջակցման կենտրոն։ Առաջնահերթ դա է իմ գործունեությունը, օրինակ այս պահին Ստեփանակերտում եմ գտնվում, քանի որ բանկերից մեկի համար դասընթացներ եմ իրականացնում վաճառքի եւ սպասարկման ոլորտում։ Հիմա մեկնում եմ Գորիս, այդտեղ դասընթաց ունեմ նաեւ հյուրատների զարգացման առումով Գորիսյան հյուրատները ուրեմն մեկ խումբ են ձևավորել, սկսնակ ձեռներեցների համար իրենց աջակցություն, որպեսզի իրենց բիզնես պլանները մշակեն եւ պարտներներ փորձեն գտնել։ Այդ տեսակետից հիմնական գործունեությունը դա է բիզնես խորհրդատվություն փոքր միջին ձեռնարկատերերին, բիզնես պլանների մշակում, մարքեթինգային պլաններ, դա որպես բիզնես գործունեություն։ Բիզնեսից դուրս շատ սիրում եմ ճամփորդել, ես փորձում եմ, քանի որ իմ գործից բնույթը այնպեսին է, որ Հայաստանի ու Արցախի բոլոր վայրերը վայրերում ճամփորդ ունեմ, մասնավորապես 24 տարվա ընթացքում BSC-ում գտնվելու ժամանակահատվածում եղել եմ Հայաստանի ու Արցախի համար բոլոր տեղերում, համարյա թե տեղ չի մնացել, բայց սիրում եմ ճամփորդել, լինել ու փորձում եմ իմ բիզնես այցելությունը համատեղել նաև այլ ազնական հետաքրությունների այցելությամբ, մասնավորապես երեք ընկերներս հետ շոշկավանք էինք այցելել, շատ տպավորվեցի, անցյալ անգամ մեկ ամիս առաջ, երբ որ այստեղ էի, դա դիվանք իրազում էի լինել, եղել ու եղա։ Բացի դրանից տարբեր այլ հետաքրություններ ունեմ՝ գիրք կարդալ, նաև դրսում ճամփորդել։ Արցախում կենտրոնը որտեղ է։ Բիեսի կենտրոն չկա այդպեսին Արցախում։ Մենք հայ, մենք ուղղակի մեր այցելություններով փորձում ենք այդ բացը լրացնել, ֆիզիկապես չունենք տեղ, տարածք եւ այլն, բայց դա հիմա այնքան էլ կարևոր չէ, որտեղ կամայական ժամանակ կարող ենք այստեղ լինել, մատուցել են ծառայությունները, որ տեղական բիզնեսները կարիքը ունեն են, հիմա դասընթացներն են ճիշտ է շատ ակտիվացել, հուսով եմ մոտ ապագայում, շատ մոտ ապագայում, նաև ցենք աշխատել տարբեր ձեռներեցների հետ, ովքեր արտադրությամբ են զբաղվում, ովքեր ծառայությունների ոլորտում ունեն բիզնեսներ, իրենց խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու եւ Հայաստանը հարթակ օգտագործելով դեպի ԵՏՄ շուկաներ ներգործելու համար։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Գեորգյան, դուք ձեր գրքի վերջաբանում նշել եք, որ սա մի գիրք է, որը կբարձրացնի կյանքի որակը։ Իրավամբ շատ հետաքրքիր նախադասությամբ եք ավարտել, ես կարող եմ այսօր հավաստիացնել, որ խոսել եմ մի քանի ընթերցողների հետ եւ հավատացած եղեք, որ բարձրացել է նրանց կյանքի որակը, այդ թվում նաեւ իմ, <laughs> թեպետ դեռ շատ քիչ եմ ընթերցել, Ես ուզում եմ, որ պարոն Գևորգյանը հաջախակի նման նախաձեռնություններով հանդես գա, որովհետև հավատացեք, սա շատ կարևոր է սկզբնակներից համար եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր կամենում են առաջիկա փոքր ծրագրերի մաս։ Շատ շնորհակալ եմ, իհարկե շատ ողջունչով եմ խոսքերը եւ այլ ընթերցողների խոսքերը, որովհետեւ դա է ողջունչում նոր երկեր գրելու, նոր գաղափարներ առաջ տանելու, հետեւ այդ նպատակով է գիրքը գրվել։ Կուզենայի վերջում հենց վերջաբանի մասին խոսել, որովհետեւ գիրքը հենց ի սկզբանե վերջաբան բան չպետք է ունենար, բայց քանի որ ես ուրեմն արդեն ծերագիրը ավարտեցինք, տարածեցի, որ ծերագիրը ավարտված է, տալիս եմ արդեն խմբագրության, տալիս եմ տպագրության ու սկսեցին մարդիկ իրենց մեկնաբանությունները անել, սկսեցին կարծիքներ հայտնել ու ես հասկացա ինչ որ մի բան պակաս է, այդ պակասը լրացվեց վերջաբանը ու դարձավ գիրք, որը սկսվում է վերջաբանից ու վերջաբանը հիմնական այդ մոտիվացիոն մասն է, որտեղ ես ասում եմ, պետք է լինել առաջնորդ, պետք է լինել ուրեմն ձեռնարկատեր, պետք է Հայաստանում բիզնես սկսել, պետք է գործել, պետք է աշխատել, հա Եվ իհարկե ամենավերջին մասը, որտեղ ասում եմ քո առաջին պայմանագիրը, որտեղ ես ընթերցողի պայմանագիր եմ կնքում, առ այն, որ եթե համաձայն ես աս ամենի հետ, ուրեմն ստորագրիր, ստորագրությունը դիր իմ ստորագրության կողքը եւ դարձիր իմ գաղափարակիցը ու սկսիր քո սեփական բիզնեսը, սկսիր ընթերցել, որովհետեւ շատերը, ովքեր արդեն գրքի հիման վրա շատ շատերը կան, որոշել են իրենց բիզնեսը սկսել, մեկ անգամ ընթերցում են, երկրորդ անգամ ընթերցում են բիզնես գաղափարի հետ զուգահեռ, եւ երրորդ անգամ արդեն դառնում է իրենց համար սեղանի գիրք։ Բազմաթիվ օրինակներ են ինձ ասում, Facebook-յան էջում գրում են, տաքսի վարորդ իր մեքենայի մեջ գիրքը պահում է։ Մեծ ընկերության ղեկավար սեղանին դրված է տարբեր ոլորտներ, արտադրություն, իրավաբանների հորն դա է ամենաոգեշնչողը իմ համար, որ ցենք այն նպատակը որ դրել էի, իսկապես այդ նպատակին Awesome. Austin.